Goeiemorgen en allemaal wat ons nou gesing het um, ehm, slechts op u sal ek vertrouw um, ehm, ons het so paar liedere voor en toe het ons ook gesing van it's the air that I breathe and uh, my daily bread ek dink dit is elkeen van ons een begeerte om op so vlak te kom waar ons dit wat ons inasem die, die licht wat ons inasem dat elke asemteeg sal wees, jy weet, um, in die bewustelike teenwoordigheid van hom. Ek dink dit is wat ons na allemaal smag, en uh, dat ons sal lewe, letterlik sal lewe elke dag, vanuit die woord van hom, sy woord, dat ons dit sal eet, dat ons dit sal verteer, en dat ons die lewe wat ons sal lewe, dat dit sal getuig van God, en van wie hy is, en van sy geest, en van sy waarheid, en van sy lewe. Ek dink dit is, is elke van ons droom so te lewe. Um, ek bedink hierdie ding van, eh, jy weet, van die zones, van die geest en die vlees zone, want die, my begeerte is om in geest te wees, my begeerte is om, om daar te wees, en om by hom te wees, en te lewe, soos wat ons nou gepraat het, jy weet, ek sien die inpak, die, die, die, die wet, hoe die wet nog steeds binnen in my, nog steeds geïntegreer is, nog steeds so inverweef is binnen in my wie ek is, en hoe dat 'n ou na die vlees hink, na die vlees ryik en gryp na die vlees terwyl daar vir my die gees is en die en die volle waarheid wat wat dit beteken. Ehm um, jy weet ek verstaan waarom uh waarom God self deur Jesus ook die wet kom tot nuut maak het. Hy beskryf dit vir ons in Efesiërs en ek wil hê ons moet blaai na Efesiërs 2 toe. Ehm um, Daarvan vers 13. Efesiërs 2 vers 13. Ek gaan nou nie alles daar lees nie, maar hy sê daarvan vers 13 af, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër was uh, ver was naby gekom deur die bloed van Christus. Uh, want hy is ons vrede. Vers 14. Hy wat albei een gemaak en die middelpunt van skeiding afgebreek het. En dan luister hierse wat sê in vers 15. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het wat sy vijandskap praat hiervan? Hy praat hier van die vijandskap, sê hy stel hy gelijk aan, namelijk die wet van geboeie, uh, wat in inzettinge bestaan. Jy sien, uh, hy beskou dit as een vijandskap, die wet. En ek verstaan dit, want ek ervaar my eie leven, dat dit die vijand is. Hy kom, dier die wet kom hy na my toe, en hy kom hou my vast. En hy, jy weet, hy verhoed, dat ek sien as die goeie kom. Want nou gaan ek, en ek, nou maak ek staat op die vlees. Jy sien, en die wet forceer my om staat te maak op die vlees. En sodra ek dit doen, dan sê jy daar in Jeremia 17 mos, dat jy sal nie sien as die goeie na jou te kom nie. Maar die kruid van alles nie, as jy gaan kyk na wat sê David in Psalm 34, kom ek blij gauw vinnig soen toe, uh, Psalm 34, daar van vers 13, hy sê, wie is die man wat lis het in die lewe, wat daar lief het, om die goeie te sien, weet, daar lief het om die goeie te sien, daai daar lief het, ek dink die daar is die lewe, die lewe wat in Christus is, um, want waarvan anders praat hy so, en ek, en dit is wat ek in my eie lewe sien, is dat, ek sal slechts die goeie sien, as ek die daar, die tyd spandeer, in sy gees, in sy teenwoordigheid, en um, as ek buiten dit staan, as ek in die zone van die vlees kom, gaan ek het nie sien nie, en dit is die triek van die lewe, uh, is om in, in die zone te kom van die gees. Hy sê daarom, en die voordeel daarvan is in, uh, daarin wat hy sê in uh, Romeine 8 vers 8 ook, hy sê dit behaag God nie as jy in die vlees is nie, as jy in die vleeszone is nie. Maar hy sê daarom in vers 1 ook, daarom is daar nou geen voordeling. Jy sê, en dit is wat, dis waar die vrede kom, dis waar die vrymaking kom van Christus en die bloed wat hy vir ons gestort het, is juist daarin is dat ons in die gees wandel en in die gees kom. Ek wil aansluit daarby wat vorige man gesê het, maar hy het gegaan tot daar, daardeur is julle in sy vlees vyandskap met tot niet gemaak het, naamlik deur die wet van die gebooie. Kom ons gaan so 'n bietjie aan daar na vers 19 toe. En besef wie jy werklik in Christus is. Dan lees daar: "So is julle dan nie meer vreemdelinge nie, en bywoners nie. As ek vir Jesus Christus aangeneem het, is ek nie meer 'n vreemdeling vir God nie, maar 'n medeburger van die heiliges. Mense, dit is 'n verskriklike woord hierdie, medeburgers van die heiliges. Ek is nie 'n vreemdeling vir God nie, ek is 'n medeburger van die heiliges. En elkeen van ons moet ons sien in dit wat God sê ek is. Ek moet nie 'n ou pabroetjie wees hier buitekant nie. Ek moet vas staan in die woord van God. En daar staan gebou op die fondamente van die apostels en die profete terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. En dan word ons as stene ingebou, gevoeg in 'n gebou saam goed gevoeg. Verrys tot 'n heilige tempel in die Here in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Ek wil net dit onderstreep dat een van ons is nie 'n vreemdeling vir God nie. Ons is medeburgers van die heiliges. Ek hier was toe uh, Jan gevra wie mag klim op die berg van die Here in Daan Psalm 4 daarom. Ek sê vir u vandag op hierdie woord kan u op die berg van God klim. Op hierdie woord, as jy hom op sy woord neem, is jy heilig en jy het toegang tot God in die gees. Hierdie vlees, ek het verskoon dat ek so bietjie sê, ek het nou die dag 'n swartjie opgelaai en vir hom gevra, luister hier, as jy doodgaan, wat word van jou? Hy sê vir my nee, onder die grond. Ons mense besef nie wat dit is, die oorgang uit die dood in die gees nie. En as ek in my gees, my vlees geagter bly, maar ek klim op na die berg van God. So lekker die woord Jesaja 26 vers 12. Ik kan niet geloven dat ik die woord nog niet gelezen heb. Nie, want dat is paar dat ik nog gelezen Maar check hier die lekker. Hij zei: Jere, u zal voor ons vrede beschikken. Nou ons weer is Ou Testamenties. So hy het vir ons klaar die vrede beskik. Dis ons wettige deel in Jesus is ons vrede en hy het dit vir ons beskik. En dan kyk hierdie tweede deel, B gedeelte, hy sê want u het ook al ons werk vir ons volbring. En wat so great is, dis nie ons goedheid of ons performance of hoeveel bid ek, hoeveel glo ek, hoeveel werk ek daarvoor nie. Jesus het al ons werke klaar volbring. So ons kan net as geseëndes van die Here in sy teenwoordigheid wees en vanuit sy teenwoordigheid leef. En dis 'n onbeperkte lewe wat vrede, wat alle verstand te bowe gaan, ons wettige erfdeel maak. Dankie. Ek het vir julle gevra aan die begin van die jaar, julle moet ons nou en dan vir 'n tip gee. En uh Nou, ek sien julle is getrou daarmee, baie dankie daarvoor. Johan het nou verlede week, eh, Johan is nou, is nou van, van hierdie week Johanse preek, want verlede week het Johan vir ons die tip gegee. Ek wil julle met blaai na Jacobus 5 toe. Jacobus 5, by vers 16. Die laaste deelkie van die tekst sê, die gebed van die rechtvaardige het groot kracht. Die gebed van die rechtvaardige het groot kracht. Nou, dit is een geweldige mond vol. En jylle sal sien hoe die goed in mekaar insteek. Maar ek wil hier ons moet kyk na die kracht van die gebed van die rechtvaardige. Want die probleem wat ons het, uh, sou die krachteloosheid dan wees van die gebed van die rechtvaardige. Of die gebrek aan gerechtigheid. Of die gebrek aan gebed. Uiteindelik waar oor dit gaan, is oor die vrystelling van die kracht van God. Ondou jylle, daar in Johannes 9 was die, die man wat blind gebore was, en Jesus kom by hom, en terwyl hy daar voorbij stap, sê die ouders, wie gesondig hy of sy ouders, dat hy blind gebore is. Want die mens in sy gedagtes, die hierdie wettiese beskouwing waarvan André vanmorgen praat, is nog steeds in die mens, so dat dan moet die dood moet die oorzaak hee. Hierdie ouders blind vir een rede. So God is bezig om hierdie ouders te kry, dus of hy wat gesondig is of sy ouders, dan antwoord Jesus, hy sê, nie hy of sy ouders nie. Die antwoord is, hy en sy ouwers het gesondig, <laughs> allemaal het gesondig, verstaan <laughs> jy, maar, maar Jezus sê, sy blindheid gaan nie oor sonde nie, sy blindheid gaan oor een gebrek aan die kracht van God, hy sê, maar so dat die kracht van God in sy leven geopenbaar kan word, hy sê, daar is een gebrek aan die kracht van God in sy leven, dis waar hy blind is, die kracht van God sou die blindheid herstel, en dis precies wat Jezus doen, hy herstel die blindheid met die kracht van God, nou besef jylle, so waarna ons wil kyk vanmorgen, ons wil kyk weer eens na ons gebedslewe. Hier ding wat André noem, dat ons een word met Godse geest in ons. En die beste manier om dit te toets in ons eie lewe, is om te sê, hoe lyk my gebedslewe? Hier is nie een van ons waarschijnlijk wat hier sit, wat nie die ervaring het van, dat ons gebid het, dat ons gegloed het, dat ons vertrouw het, dat ons saamgestem het, dat ons beleid het, en toch het die geneesing nie doorgebreek nie. Toch het die voorsiening nie in tyd gekom nie. Toch het dit waarvoor ons gevraad, en dit wat ons wens was, en dit waarvoor ons gegloed, nie werkelijkheid geword nie. Dit waarvoor ons die Heere vertrouw het. Jy sien, uh, eh, jylle ken die story van die tannie wat gesê, toe sy sien sy gaan die draai nie gevat kry nie, toe gees sy die stierwiel in die Heere sy handen, en so waar die Heere rol die kar viermal. Jylle ken die story nie, nee hoe dat ons die gebruik het om te sê, ons vertrouw die Heere vir. En dan werkt het nie. En wat het ons dan eindelijk gedoen? Dan het ons eindelijk bewys dat die Heere nie betrouwbaar is nie. Denk mooi daar Ek sê, wat ons nie sê nie, sê baie keer dikwels meer as wat ons wel sê. So om te sê, ek het die Heere vertrouw dat hy my in tyd sal uitkomst gee en verziening sal bring. Vertrouw dat hy uh, iemand wat ek lief het gezond sal maak en toes die persoon oorlede. So wat het ek nou bewys? Ek bewys dat jy die heren nie kan vertrouw nie. Dis eindelijk wat ek bewys het. En nou, die vraag is, ons sit nou in hierdie dilemma, hoe gaan ons dit nou verwerk? Wat ons gewoonlik doen as, as so iets gebeur met ons, dan maal ons hierdie ding in ons gedachte en ons sê, het ek nie genoeg gebid nie? Het ek nie recht gebid nie? Het ek nie genoeg belei nie? Het ek nie recht geglo nie? Genoeg geglo nie? As allemaal saamgestem het, as het nie net ek was nie, maar allemaal het saam gebid, so dit nie beter gehelp het nie. So, as ons die petitielijst langer maak en meer handtekening op hom kry, gaan ons nie Godse arm makkeliker in beweging bring nie. Julle ken ons die sms'e wat ons stuur en sê, moet nie die ketting breek nie. Bid vir, moet nie die ketting breek nie. Hoor julle? So, ons julle benadering met hierdie goed is dat ons gaan een skuld in een fout soek. Ons vraag vir onszelf, maar is dit nie omdat ek het nog hierdie ding in my leven? Julle weet, ek rook nog. So, hoe sal die Heere my hoor as ek hier rook nie? Dis seker, omdat ek nog rook. Of, ek verloor nog my hier meer. Of, jy weet, ek het een ding gedoen in my leven, lang ver terug, iets wat ek nie oor praat nie. Iets wat ek nie wil hee, iemand moet van weet nie, ek het het diep in die kas gebere. Dis seker die ding wat my nou inhaal. En so het ons al hierdie argumente en goeders wat ons bezig hou, waarmee ons net meer skuld en meer onvrijmoedigheid op ons laai, en gevolgelik, morgen, as hierdie ding weer gebeur, dan gaan ons dier die proces. En nadat Jacobus bykans 2000 jaar gelede gesê het, die gebed van die rechtverigheid groot kracht, het ons nog steeds nie groot kracht in ons gebedslewe nie. Die ander alternatief, die godsdienstige oplossing vir die ding natuurlijk, is om te sê, nee maar, wacht bykie, dit was seker nie Godse wil nie. God het sekere plan daarmee, hierdie tragedie wat gebeur het, hierdie, hierdie ongeluk wat my getref het, hierdie voorsiening of eh, beskerming of geneesing of wat ek al, wat nie gemanifesteer het nie, God moet een of ander doel daarmee, wat ek nie kan verstaan nie, want sy wees bos boe my wee, en sy gedagtes boe my gedagtes. En dan vind ons berusting daarby. En dan maak ons eindelijk wat Adam gemaakt het. Toe eh, God na Adam gekom is, Adam, wat het jy nou gemaakt? Het jy geëet van die boom wat ek jou beveel het om nie te eet nie? Toe sê hy, is nie ek nie heren, dis hier die vrou wat jy gemaakt het. En die vrou sê, is nie ek nie heren, is hier die slang wat jy gemaakt het. So jy sien, eindelijk wat ons dan in hierdie proces doen, ons skuis die verantwoordelikheid en die skuld eindelijk maar net oor na God doen. Maar wie wat, is nog nie steeds nie oplossing nie. Want jy sien, as ons dit doen, dan sit ons met een groter probleem. Want hoe kan ons nou met vrymoedigheid na God toe gaan, wat vir ons helper is? Hoe kan ons nou met vrymoedigheid na God toe gaan, wat vir ons geneesing moet gee? wat moet voorsien, morgen en oormorgen, en die beskerming daar moet, met wat er vrymoedigheid kan ons nou om toe gaan, as ons om vandag beskuldig het, baie mooi sagies, mooi, jy weet soos, soos Job gedoen het, hy het het baie mooi afgerond, toe hy gesê, die Heer het gegeen, die Heer het geneem, hoor nie die Heer het geneem, die beskuldiging gaan na die Heer toe, en dan rond hy het mooi prachtig af, jy weet soos versief syker op een kap kyk, hy sê, geloof sy die naam van die Heer, want geloof sy die naam van die Heer, moet nou maar toemaak, die beskuldiging wat ek aan die Heer se deur le, as ek sê die Heer het gegeen, en die Heer het geneem, sien jylle, uiteindelik as ons na ons gebed kyk, dan sien ons, ons begrip, omdat ons uit die wettiese kom, omdat ons uit die oud testament, ek wil amper sê, die mensdom kom uit die oud testament uit, en uit, uit die oud testament uit oorgegaan in die nieuwe testament in. Maar nou, die punt is, die oorgang het nog nie geklik in ons koppe nie. Daarom is ons gebedslewe baie dikwels nog vastgemaak aan die ou verbond. En die ou verbond het die essentiële element in ons lees daarvan in Psalm 123, hoor, hoor hierdie een, hy sê, soos die oog van die dienskleg is op die hand van sy Heer, en die oog van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oog op die Heere, totdat hy ons genadig is. Sien jylle die posiesie van die dienskneg en die slaaf teenoor sy Heer, wat wacht en uitsien daarna, dat sy Heer om genadig moet wees, maar hy het geen waarborg dat sy Heer om genadig gaan wees nie. Vooral nie as hy nie aan die standaard voldoen het nie. En wat er een het nou aan die standaard voldoen? So as God die Heer is, en ek is die dienstkneg, en ek weet ek het nie in my dagelikse gang, vandag en gister en laas week, aan die standaard voldoen in my wandel nie, met wat er vrymoedigheid kan ek dan sê, my oog is op die tot het nie my genadig is, ek kan rarig dan net sê, genade is al waar ek op pleit, En daarom as ons na die woorde kyk, as ons na die nieuwe testamentiese woorde, jy weet, ons het een woord vir gebed in Afrikaans, dis gebed. Maar, ons het, da's een reeks woorde, wat die woord gebed beskryf in die nieuwe testament, in die Grieks en ek wil ons met bykie daarna kyk, want as ons dit verstaan, dan gaan het ons help om ons gedagtes oor hierdie saak te verander. Die eerste woord wat ek wil noem oor gebed, is die woord erotau, en erotau beteken in die algemeen, een petitie om te bedel, om te smeek, om een gunst te vraag, om te sê, Heere, sal u ons genadig wees? Heere, ons oog is op u, totdat u ons genadig is. Sien jy, wat, maar wie, waar kom Erotau vandaan? Erotau kom van die minderwaardige tot die meerderwaardige van die slaaf na die heer, van die skuldige na die onskuldige, hoor jylle, Erotau het hierdie houding, en dit is essentieel, daarom is die oog van die knig is op die hand van sy heer, daarom is dit die beeld, hoor jy, kom dit uit die, uit die oud testament, of uit die oud verbondheid oor, en na ons toe in die nieuwe testament. Maar nou, nou kom Jacobus, en Jacobus draai hierdie ding om, Jacobus sê, die gebed van die rechtvaardige, het groot kracht, dit is interessant die Engels vertaling, hy sê the fervent prayer, die fervent, die woord fervent, daar wat hy gebruik is die woord energeio, die energieke, die gebed waarin, daar, waarin die energie van God, die skeppingskracht van God, opgesluit le. Wat sê Paulus vir die Romeine? Hy sê, as die gees van hom, wat Jesus uit die dood opgewek het, dis energie, stem jylle saam, dit moes energie gewees het, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, wat al die siektes en al die ellendes, en al die skuld en al die smart, wat kumulatief onsin was, wat het in een oomlik gebreek het, dit is energie, dit noem ek energie. Hy sê, die energieke, the fervent prayer, daai gebed van die gelovige, of van die rechtverdige, het groot kracht. Nou sê Paulus, hy sê, as die geest van hom, wat Jezus uit die dood opgewek het, in jylle woon, sal hy wat doen? hy sal dit wat sterflik is in jylle lichaam, sal hy levend maak. Hy sê, hy jylle sterflike lichaam levend maak. So hy wil dit wat sterflik is, hy wil dit dat verganklik is, wil hy omskakel na die onverganklikheid toe. Besef jylle wat beteken dit? Dit beteken gesag. Hoor wat sê, hy sê, die gebed van die rechtverig het groot kracht. Wat praat kracht? Kracht praat van heerskapie. Het die heren nie gesê, onderwerp die aarde en heers daar oor nie? Dis wat Godse hart vir ons. Alright? so is jylle nou met my. So nou moet ons kyk, as ons hierdie skrif gaan ontleed, na, na Jacobus gaan kyk weer, dan sien ons, Jacobus skryf vir ons hier, hy sê in Jacobus 5, hy sê klomp goed in Jacobus 5, maar ek gaan nou vanmorgen net op hierdie dinge concentreer. Hy sê, die gebed van die rechtverdige, die laaste deelkie, die vierige, daar is die fervent prayer, nee, die energie, die, die energieke gebed, van die rechtverdige het groot kracht. Right, nou, nou moet ons kyk na die woorde wat hy gebruik vir gebed in die Nieuwe Testament. Kom ons kyk nou eers. Die een wat hy hier gebruik is die woord deel my, deel my. So eindelijk skryf hy daar ener geio deel my. Ener geio is die energieke, met ander woord ons het nou gesien, hierdie energie is die energie van Godse geest, wat in staat was, en is, om Jezus uit die doodheid op te wek, wat binnen in ons woon, door sy volheid, en wat in staat is om ons sterflike lichaam leeg te maak. Nee, dis die energie wat hier vrygemaak word. Nou sê die energieke deomai, nie myo nie, my, deomai, ek is nou by my en huis, dis nie my en huis hier nie. Deomai, deom beteken om myself te verbind, deo beteken om te koppel. Ek verbind my. Ok, my is om te wens of om te begeer. Nou, ek wil hier iets verstaan. Hoor wat het André gesê vanmorgen. As ek in Godse gees een is, wat is my begeerte? Hy gee my die begeertes van sy hart. Ondaar jy wat het, het, het Psalm 37 vers 4 gesê? Hy sê, verlustig jou in die Heere, dan gee hy jou die begeertes van jou hart. Ons het het verkeerd gelees, nee. Ons het gesê, ek het hierdie begeerte, soos ek my in die Heere verlustig, sal hy vir my die begeerte gee en toe doen ek dit, en toe kry ek iets anders. Toe ek my in die Heere verlistig, toe gee hy my sy begeerte. Toe word sy begeerte my begeerte, en stem julle saam, as Godse begeerte myne is, is dit een onbreekbare skaak, dit is een, een ketting wat jy nie kan breek nie. Want God sê, ons weet, 1 Johannes 5 vers 14, wil julle gauw daarby, eh, julle is nou by Jacobus, en net omblaai na Johannes toe, Petrus voorbij na Johannes toe, hou jylle vingers by Jacobus, gaan jy na 1 Johannes 5, by vers 14, en sê die volgende, dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vraag, volgens sy wil. As ons iets vraag, volgens sy wil. My ander woorde, die gebed, die deomai, as ek my verbind, aan sy wil, sê wat nou gebeur het, sy wil het nou myne geword. So wat is sy wil? Kom ons maak het praktisch. Stem jylle saam, dat as hy gekom het om ons siektes in sy lichaam te dra, as daar door sy wonde vir ons gereesing gekom het, as hy, as hy die elende en die smart en die pijn en die tragedie van siekte in sy lichaam gedraad aan die kruis, stem jylle saam, dit is sy wil, dat ons gezond sal wees. Het hy nie gesê, gaan maak siekes gezond nie. Wat het hy kom doen? Hy het gesê, ek kom die werker van die duivel te verbreek, en hy het net mense gezond gemaakt. So, dit is Godse wil, dat ek gezond sal wees. So, sê vir my, wie van julle sit hier en sê, ek wil graag siek wees? Right. Maar wie sê, ek wil graag gezond wees? Hoekom sê ons dit? Ek wil hier met iets verstaan vanmorgen. Ek sê ek wil graag gesond wees. Ek wil graag gesond. Ek hoef my nie in te span nie. Ek moet nie sê, "Sjoe, ek moet nou 'n besluit neem, wil ek nou gesond wees of wil ek nie?" Dis spontaan. Ek wil gesond wees. Wie hoekom? Omdat ek ontwerp is daarvoor. Omdat dit God se plan is. Omdat Jesus daarvoor betaal het, daarom wil ek gesond wees. Verstaan jy waarom is jy so as jy is? Jy's nie meer 'n vreemdeling en 'n bywoner nie. Jy is 'n medeburger van die heiliges van God. En daarom tree op soos 'n medeburger en daarom is genesing en gesondheid is deel van jou wese. Jy hoef nie daaroor te besluit of te redeneer nie, dis daar. En besef julle, deel my die energie as ons die gees energie kan voeg by my een wees met die wens, die droom, God se droom. En nou weet ek, genesing vir een, gesondheid is God se droom vir my lewe as Godse droom van my leven gezondheid is, dan sê ek, Heere, dis dis die plan, so ek verbind my aan die plan, ek verbind my aan die droom van my leven, ek verbind my aan die, sê wat is gebed, gebed is dis, die weise waarom ek my, waarom ek my aan God koppel, ons het gesê, gebed is die uitdrukking van verhouding, gebed, die woorde wat ek gebruik, is die brandstof van die verhouding, maar jylle verstaan nie, uh, hierdie ou wat met, gedink het, hy moet dan van een meisje een compliment gee, en toe daam sy met hierdie verskrikkelijke groot meisje. En uh, toe dink hy, hy moet van een compliment gee, maar wat kan wat een compliment kan hy van gee? Toe sê hy naderland van, joe, jy sweet daarom baie min vir so'n groot meisje. Nou, die compliment sê met saamheid nie baie goed afgegaan nie. Nou, jy sien, baie keer in ons situasie is het so, ek sê goed is verkeerd, ek kan goed verkeerd sê, ek kan dit miskien goed bedoel, maar ek kan dit verkeerd sê, en dan, jy sien, as dit verkeerd gesê word, dan beland ek in een probleem. Maar laat my net op hierdie pad teruggaan. Jacobus sê, die gebed van die rechtverdige, ek gaan nou terugkom na gebed toe. Kom ons kyk net eers, na die rechtverdige. Die gebed van die rechtverdige, het groot kracht. Nou wacht bykie, wie is die rechtverdige? Wie is jy? Wie is jy? is jy die rechtverdige? Kan jy sê ek is die rechtverdige? As jy dit kan sê, en nou hoekom kan jy dit sê? Ons kan sê ons is die rechtverdige, omdat Jesus gekom het, en God hom gemaakt het, sonde, wat ons is, so ons kan word, die gerechtigheid van God in hom so dat ons rechtvaardig kan wees. Dit het niks te doen met wat ek gedoen het of nie gedoen het nie. Dit het alles te doen met wat Jesus gedoen het. So, ek is rechtvaardig gesteld, daarom het Romeine 4,25 gesê, hy is oorgeleverd terwille van ons misdaad en hy is opgewek terwille van ons rechtvaardig maken. En hy is toe opgewek. En ons sien dus, ons rechtvaardig maken was eerste toe sy opgewek. Ons rechtvaardig maken was die oorzaak waarover hy opgewek is. Dit beteken dat allemaal van ons, soos ons hier sit, die wat binnen is en die wat buiten is, staan rechtvaardig voor God nou kom Jacobus en hy sê, die gebed van die rechtverdige het groot kracht. Nou kom er, maar nou is hy dan nou net nou gesê, jy is dan al van die begin af rechtverdig, jy is rechtverdig gebore. Ons is nie meer in sonde ontvangen gebore nie, Jesus het ons kom rechtverdig. Nou sê Jacobus, die gebed van die rechtverdige het groot kracht, maar net nou het ons begin dier te sê, elkeen van ons het die ervaring, dat ons al gebid het, en vertrouw het, en gevraad, en beleid het, en dit het nie gebeur nie. So daar was die krachtie. So is Jacobus nou recht, as hy sê die gebed van die rechtverdige? Jy sien, die vraag wat ons nou moet vraag, het alle rechtverdige sy gebed groot kracht? Wie is nie rechtverdig nie? Niemand is nie rechtverdig nie. Die, so lief het God vir wie gehad? Die wereld, right. Maar, het die wereldse gebed kracht? Nee, is krachteloos. So wat is die verskil? Watter regverdige se gebed het krag? Sien jy, daar's 'n verskil. So om te verstaan wie die regverdige is, om te verstaan wie jy is. En Gustaf het dit pragtig gestel. Kyk nou daai skrif in e- Efesiërs 2:19. Hy sê ons is nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Kyk so wat het gebeur. Omdat Jesus gekom het en ek geregverdig is. As ek dit verstaan, as ek dit soos hy dit gestel het, dit aangeneem het, my eie gemaakt het, is een geskink wat God my kom gee, en ek het gesê, Heere, kom woon in my, ek aanvaard het, ek is ontwerp daarvoor, ek het nie gesikkel om die goeie nie te aanvaard nie, en jy lig achterkom hoe sikkel mense, as jy vir ou vertel hoe groot sonder is hy, hoe sikkel hy, hoe sikkel hy om hierdie goed omgedraai te kry, want hy moet sy sonderskap omgedraai kry, terwijl as jy vir ou sê, maar God het al 2000 jaar gelede met jou sonde klaar gekry, hoor jy, dit sê vir my somme een ding, dat die verskoning wat ons gehad, of die verduideliking, as dit nie werk nie, het ons een verduideliking gewaad, en ons gesê, is dit nie dalk een of ander sonde in my leven nie? Of is dit nie dalk een sonde wat my pa of my opa gehad het, omdat hy een vreemdeslaar of een of ander ding was nie? Is daar nie dalk een vloek in my familie, wat eers gebreek moet word nie? Het ek nie dalk een vloek oor my gebring? Hoor jy, ons verduidelikings, hoekom werk die gebed nie? Maar nou sien ons, As ons geregverdig is, beteken dit, Jezus het vir ons die vloek geword, waar staan hy? hy? Jezus het vir ons die vloek geword, so dat die Seen na ons toe kan kom, is afgehandel, is 2000 jaar gelede gedoen. Hy het ons sonde, oortreding en misdaad, het hy op hom geneem. Hy is terwille daarvan, is hy dierboere verbruisel, so dat ons voor God onskillig kan wees. So ons staan vandag onskillig voor God, so al die argumente verval, of ek nou rook en of ek nie rook nie, of ek drink en nie drink nie, of ek vloek of nie vloek nie, en of ek kwaad word en nie kwaad word nie. God sê, aan hulle sondes, en hulle oortredinge. Kan ek het persoonlik maak? God sê, aan jou sondes en oortredinge sal ek nooit weer dink nie. So as God sê, ek sal nie daar oor dink nie, kan dit dus in die pad staan, <laughs> van Godse kant af in die pad staan, as hier een krisis, as hier een aanslag op my leven kom, en ek, ek het Godse geneesing nodig, en nou roep ek uit, ek sê, Heere help, <laughs> hoor jylle, hoor jylle die, die positie, kan ek weer in onvrijmoedigheid wees, jy sien, ek hoef nooit weer, jy hoef nooit weer in onvrijmoedigheid voor God te staan nie, nooit in jou leven nie. Want Jezus het eens vir altyd, met een offer vir altyd volmaak, die wat geilig word, daarom sê, ek dink nie meer daar oor nie. Colossense 2, daarby vers 14 sê, ek het julle die misdade vergewe, hy sê, ek het het weggevat. Ek het het verweider so ver die ooste van die weste, ek het gewerp in die diepte van die see, daar is dus niks meer uitstaande op jou rekening, nadat Jezus vir jou gesterf het en betaal het. Is daar niks uitstaande op jou rekening, wat kan maak het my sien van jou terughou word nie. Dis al hoe Paulus ver gaan om te sê, ons is geseen met alle geestelike sieninge in die jemele, in Christus. Maar kyk wat het gebeur, as ek dit verstaan, as ek besef, ek is nie meer een bijwoner nie, ek het nou mede burger geword, dan kom Jezus en Jezus sê een belangrike ding vir sy disciples, hy sê, jylle noem my Heere en Meester, en jylle is reg, ek is dit, hy sê, maar ek noem jylle my vriende, want die dienstnecht weet nie wat sy Heer doen nie, maar ek jylle alles gesê, wat ek, so nou, so nou verval sommer die argument, dat ons gesê, die Heere is die gedagse boek in ons, en hy sê, ek het my gedagtes grond toegesteer, om so dat jylle dit kan accommodeer, so nou sien ons, dat Jezus kom staan in die kring van sy disciples, hy sê, ek is een van jylle, ek is die eerstgeborene van die broeders, ek kom staan tussen jylle, en nou wil ek hier, jy moet verstaan, jy het ander status, as jy ander status het, dan bid jy anders, So jy sien, as ons nou weer, ek het begin met erotaal, kom ons skryf om hier, erotaal, my Griekse spelling moet julle my nie op aanvat nie, dit is nie helemaal correct nie, maar ek skryf sommer shortcut. Erotaal, ons gesê, is om te smeek, om te pleit, is die, is die diensknegheer verhouding. Maar jy sal sien, hierdie woord, sien nie omtrend nie meer in die Nieuwe Testament nie. Ons sien dat Jezus in Johannes 16 by vers 23, tekst wat julle baie goed ken, sê Jezus hierdie ding, hy sê, in die dag, dis nou vandag waarvan hy praat, die dag het gekom, hy sê, in die dag, sal jylle my niks erotou nie. Nou hoor wat sê ons bybel, ons bybel sê, in die dag sê jylle my niks vraag nie, maar alles jylle die vader in my naam vraag, dit sal hy vir jylle gee, nou ek verstaan het nie. Hy sê, jylle sal my niks vraag nie, alles wat jylle vraag sal ek vir jylle gee, maar daar is twee woorde, hy sê, jylle sal my niks erotou nie, jylle sal nie meer smeek en sê, ach jylle asjeblief nie, maar alles wat jylle die vader in my naam uitteeuw, wat beteken uitteeuw? As jy om grammatikaal gaan lees, dan kan dit ook beteken om te smeek of te vraag, Maar as jy die goed in context plaas, dan sien jy uit jou beteken, essentieel, a demand for something new. A demand for something new. Ek het die voorbeeld gebruik en gesê, as, as iemand een bedrag in my rekening in betaal, een weldoener, gaan betaal een bedrag geld in my rekening in. Dan gaan ek die bank toe en val op my knie neer en smeek die teller, dat sy asjeblief vir my een paar rand moet gee nie. Ek gaan na die bank toe, want het is my geld, neem my rekening en ek vul die strookie in, of ek gee my kaart, en ek sin my pinnummer in, en ek sê, dankie, en ek vat met dankbaarheid die geld, ek druk in my saak, en ek gaan koop wat ek moet koop. Dis ITO, ITO is a demand for something new. Nou luister mooi, wat sê Paulus, hy sê, ons is, nie, God gaan nie, hy sê, ons is geseen, met alle geestelike seeningen in die hemelig, Ephesians 1 vers 3 ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemel. Hy sê, deur wie se wonde julle genees is, nie gaan word nie. Hy het ons siektes in sy liggaam gedra. Gaan hy dit nog doen? Nee, is klaar. Hy gaan dit nie verder doen nie. Hoor julle, alles gaan verlede tyd. Met ander woorde, die die siektes wat hy gedra het, beteken dat die genesing is inbetaal in jou rekening. So nou, verstaan jy, nou gaan ek nie smeek, hoor jylle die dilemma, hoor wat sê Jacobus verder, Jacobus sê in Jacobus 4, daar by vers 2, jylle is op by Jacobus nog nie, Jacobus 4, daar by vers 2, hoor wat sê Jacobus, Jacobus sê, vers 2, jylle begeer, en jylle het nie, jylle pleeg moordnis na eiwerig, en jylle kan niks verkry nie, jylle vege maak oorlog, en jylle het nie, omdat jylle nie bid nie, en jylle bid, en jylle ontvang nie, maar jylle verkeerd bid, hm. hy sê so, as ons verkeerd bid, ontvang ons nie, Hy sê, as ons nie bid nie, ontvang ons nie. En as ons verkeerd bid, ontvang ons ook nie. <laughs> So wat het ons nodig? Ons het nodig om te bid, maar om recht te bid. Recht. Maar nou kyk nou mooi. Nou moet ons wegkom uit die ou verbond. Kom ek kryf hier ou verbond. Ons moet wegkom uit die ou verbond uit en oorgaan in die nieuwe testament. Die ou verbond is die smeken, is, die, is om, te, om dit af te smeken. En ons het gesê, oe, het jy al die termen gehoor, ons moet hierdie saak deurbid. Ons moet aanhou bid. Moenie ophou bid nie. Paulus sê, bid sonder ophou. Ons haal Paulus in Nuwe Testament iets anders as wat Paulus sê nie. Wie wat sê Paulus? Paulus sê, moet jou nooit losmaak. Moet jou nooit die deel moet altyd daar wees, die gebed. Moet jou nooit losmaak van God se droom vir jou lewe nie. <laughs> en dit beteken altyd deur. Dit beteken ek is nie soms 'n deel van die dag los van God se droom vir my lewe nie. Ek is gekoppel. Ek is hoe sê hulle in Engels? 24-7, is ek gekoppel aan Godse droom vir my leven, dis om altyd weer te bid. Hoor jylle, hoe lyk het nou? Nou is daar een ander platform, ek sit nie meer in die modder in God in die hemel nie, ek het hierdie beeld al baie gebruik, mense, jy weet, die beeld wat die oude verbond mens gehad het, is God sit in die hemel, die mens in die diepste modder, en al toe blij waar hy is. En so het die mens uit die modder uitgeroep na God toe. Maar wat het nou gebeur? God in die hoogste hemele het my uit die modder kom optel, uit die modder gesluk kom optel, uit my voet op rots gesit. En toe, wat doen hy? Toe reinig hy met die waterbad van die woord. En hy kom woon in sy volheid binnen in my. Stem jylle saam, ek het een ander status, ek het een ander posiesie in gebed, ek het een ander uitspraak, ek het een ander manier van bid nou. Hoor jylle? Die groot ding wat ons moet snap hier is dit, is my posiesie het verander. God is nog steeds God, mense. Maar my posiesie het verander. God het my status. Hy het my stand gegee. Wat ek in vrymoedigheid voor hom kan staan. Want hy sê, ek het jou oortreding weggevat. Ek het jou sondes op my geneem. En die fout wat jy nou maak, sal ek nooit weer oordink nie. Het is afgehandel. Daarom staan jy vry voor my. Niemand kan jou weer, daar is geen beskuldiging nie. Niemand kan jou weer beskuldig nie jy is meer as een oorwinnaar. Huh? Hoor jy? Nou skielik besef ek, joh, jyre, maar dit is als my deel. En jy is in my. So as die Heere vir my is, wie kan tegen my wees? Wat kan tegen my wees? Die Heere is vir my. Wat kan een mens my doen? Hoor jy dan wat is om te gebeur? Kan jylle sien, die gewoord van gebed wat in Jacobus 5 staan, is die woord deel my, om my te verbind aan die droom, aan die wens. Right, nou so jylle sien, so wat gebeur, as ek verkeerd bid, as ek verkeerd vraag, as ek volgens die ou verbond vraag, dan beteken dit, ek erken nie die kruis nie. Ek erken nie dat God my nieuwe status gegeet nie. Ek erken dit nie. Nou jy verstaan, dit klink verskrikkelijk nederig om in die modder te blij sit en God aan te roep in die, in die jimmel. Maar eh, ek wil jou vraag, eer dit God? Eer dit wat Jesus vir ons kom doen het? Jy sien om om te eer, is om te aanvaard wat hy vir ons gedoen het, om, om om die eer te gee vir ons nieuwe status, vir ons nieuwe stand, wat ons voor God het. En daar die nieuwe stand, laat al die argumente verval, van ek het nog dit in my leven, en ek het dit in my voorzate, en dit het jy in die gebede, jyre sê, ek dink jy weer daar oor nie. Jy kan die kas gaan oopmaak, hier geramte onder sê jy, ek skop. Jy het nie meer een geramte in die kas nie. Hoor jy? Jy het nie iets meer wat in jou tel nie. Jy het nie meer een rekord nie. Dis waar ek en jy met God staan. So sien jy, nou begin die vrymoedigheid kom om te uitdeel. Nou kom die vrymoedigheid. Ek sê, jyre, ek kan aanvaard. Hoor wat sê in vers 15. Ons is maar by Jacobus. Jacobus 5 vers 15 sê iets anders. Hy sê, kom ons begin by vers 13. Hy sê, is daar iemand onder jylle wat lei? Hy sê, laat hom bid. Hy sê, as iemand opgeruip, laat hom psalm sing. Hy sê, is daar iemand siek onder jylle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hom in die naam van die Heere met olie gesalf het. Hoor mooi, hy sê, en nou sê hy in vers 15, die, die gebed van die geloof, die gebed van die geloof, weet wat die woord gebruik het vir daar? Hy gebruik die woord eukumai. Hier gebruik hy deumai, deumai is om my te verbind aan die wens, Iokomai, Iokou beteken goeie, om my te bind aan die goeie wens. Met ander woorde, hy sê, hoor mooi, hy sê, hy sê nie die gebed van die, luister mooi wat ek sê, hy sê nie die gebed van die gelovige sal die kranker het nie. Stem jylle saam, daar is baie geloviges wat bid en die kranker sterf. Dis nie die gelovige sy gebed wat die kranker het nie. Hy sê, die gebed van die geloof wat die kranker het. Dat is baie gelovig is wat in ongeloof bid. Jy sien, want as ek, as ek, ek is een gelovige, ons is allemaal gelovig is, maar nou gaan ek na die Heere toe en ek sê, ach Heere, sal hy asjeblief, as dit hy wil is, sal hy so en so gezond maak, sal hy my gezond maak, hoor jy? Die blote feit dat ek in hierdie situasie sê, as dit hy wil is, sê, Heere, ek ken nie hy wil nie. Ek twyfel aan hy wil nie. Moontlik is u wil dat ek siek moet wees. Dis mos ondenkbaar dat Jesus my siektes op sy liggaam sou gedra het en nou kan dit moontlik sy wil wees dat ek siek is. So om te sê as dit u wil is, is 'n belediging. Die Engelse sê iets 'n insult teenoor God. Ek weet wat sy wil is. Hy het mos sy wil kom bekend maak. Hy het mos kom wys wat is sy wil toe hy duisende mense gesond gemaak het en nie een siek nie. En die hele Nieuwe Testament vir ons sê, ek het gekom om jylle siektes in my lichaam te dra, so dat jylle het nie verder hoef te dra nie. So om nou te gaan en te sê, as het jy wil is, ho, ho, ho, kyk hoe trek ons die skrif uit balans uit. Jesus kom in Gethsemane, hy sê, vader, as het moendlik is dat hier die beker by my voorbij gaan. Hy sê, man nie my wil nie. O, hier kom het. Kyk net, Jesus toe gebid, ons moet ook so bid. Wacht een bykie. Nie my wil nie, maar jy wil geskiet. Wat was die situasie? Jesus is siek. Jesus is siek. Hy sê, Heere, as dit die wil is, sal hy my genees. <laughs> Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, Vader, ek besef, ek staan op die drimpel, om sonde gemaakt te word. Om uitgestrek te word aan die kruis. Om die sonde en die oortredinge, en die ongerechtigheid van die mens om op my te vat. Ek sidder by die gedachte, is daar nie ander meneer nie. Sê sê, Vader, daar is nie. Jy is die enigste lam wat sonder vlek is jy is die enigste een wat nie gesondig het nie, jy is die enigste een wat die prijs kan betaal, wat die eerste Adam die skuld voorgemaak het, hy sê, daarom is daar nie anders, hy sê, heren, dan leek my wil by jy wil neer, jy wil, laat jy wil geskiet, nie my wil nie, maar jy wil geskiet, nou wil ek vir jy sê, as jy wil sê, laat jy wil geskiet, dan kan jy sê, heren, ek wil eindelijk siek wees, maar heren, laat my jy wil geskiet, het jy al so gebid? Want jy wil as jy gezond moet wees, So as jy saam met God stem, so verstaan jy, as jou begeerte en Godse begeerte ooreenstem, dan is Godse wil in plek. Dan hoef ek nie uh, oproep te maak en te sê, as jy wil geskiet nie, of, of laat jy wil geskiet nie, want jy sien, as ek uit hierdie hoek van Erotau uit, hierdie bedel um, gebed bid, dan het ek hierdie ding in my achterkop, as ek mooi vraag, as ek berouw het, genoeg traan huil, genoeg belei het oor wat ek verkeerd gedoen het, dan het ek dalk genoeg krediet by God, dat hy vir my een gunstige antwoord sal gee. Hoor jy? Jou trane, en jou berou, verander nie die antwoord nie. Die antwoord is ja, in Christus is al sy beloftes wat? Ja, en in hom amen, tot die heerlijkheid van God hier ons. So nie, sien jy, ja, daar is berou, daar is trane, as ek droog gemaakt het, was ek jammer daar maar wie wat, God het nie op my uitgestap, toe ek droog gemaakt het God het nie sy rug op my gedraai, toe ek droog gemaakt het, hy sê, as ons ontrouw is, hy bly getrouw, hy het getrouw geblei, en toe ek kom en ek sê, ek is jammer, sê die heren, sê dit die kant, kom, kom ons spandeer tyd in verhouding, want dit is in verhouding, wat jy jou verbid, aan die droom, nou, ek sê die gebed van die geloof, sal die kranker het, wie wat is die gebed, wie wat is die woord van gebed, ons gesê, you go my, nie deomai nie, jokomai, en jokomai is bloot die wens, die wens van die geloof, sal die kranker het, hoor jylle wat ek sê, ek hoef jyst te bid nie, ek met wens, ek met die begeerte vir Godse droom, hy sê dit red die kranker, Dis nie hoeveel woorde ek gee, dis nie hoeveel mense ek kan opstart, lank ek die ketting kan maak met die selfoon nie. Dis eenvoudig die begeerte van die geloof, maar waar kom geloof vandaan? Wat is geloof? Geloof is nie om in God te glo nie. Geloof is om God te glo. Hoor jy die verskil? Om in God te glo en om God te glo. In God te glo, die duiwels vloei ook in hom en hulle sidder baie geloviges glo in hom, dis hulle geloof. Maar om God te glo, is om te weet, die geest wat Christus uit die doodheid opgewek het, het in my kom woon. Die geest van heiligheid, die geest van kracht en sterk, die geest van wijsheid, hierdie geest in sy volheid, woon in my, en ek sien met hom. Besef jy, daar kan ek ontspan, ou bel my uit Pretoria na die oggend. Hy sê ek is nou moeg vir doen. Ek sê wat bedoel jy? Hy sê ek is moeg vir doen. Hy sê ek is moeg vir reg bid, genoeg bid, bely uh in al hierdie goeders, al hierdie fiteriasies. Want hy sê ons het hierdie reekse en reekse en goed. Hy sê kan ek nie net wees nie. Ek sê hoor al vir jou. Al wat die Here wil hê dat ons wees. Jesus, Jesus. God het jou waardig gemaak. Jy is die regverdige. As jy die regverdige is, dan gaan jy nie in bedel geneesing by God af nie. Jy, oor, het jylle gehoor het sing ons? Ons sing, wees stil en weet, dis wat die Heere vir ons sê, ek is die Heer. Ek het jou genees, wees jy net bly, ek het die woorde geskryf daarvoor, want ek dink dis wat ek moet wees. Hy sê, ek het jou genees, wees jy net bly, dis al wat oor is. Jy hoef nie te vraag te smeek, dis, dis moet jou begeerte. Hy sê, die gebed van die geloof, die, die wens van die geloof, redie kranke, So sien jy wat hier bezig om te gebeur? Daar is een ding wat ons nie kan vir mekaar doen nie. Ons kan mekaar ruimpies leer om recht te bid en recht te geloo en recht te beleid en al die goeders, maar jylle weet, dit is vol kratis. Maar wat ons kan doen? Ons kan mekaar aanmoedig om in hierdie kostbare verhouding met die geest van God te lewe. Om ons te verbind aan Godse geest. Een te word met ons wanneer ek een is met hom, dan ontvang ek saad. Onthou net, saad word oorgedra in intimiteit. Die saad, Godse woord, Godse droom, word oorgedra in intimiteit. Intimiteit maak dat daar bevruchting binnen my plaas vind. Hy sê, ek staan by die deur en klop, as iemand deur oopmaak, kom ek in en hou my altyd met hom. Nou kom hy my denken, hy vul my denken met, ek is gezond, ek kan nie siek wees nie kan nie. Want God is met my. Die geest van God woon in my. Daar is nie plek vir soeits nie. Verstaan jylle, dit klink so absurd. Ons, ons word so gebombardeer deel allerhande toestanden en die statistiek sê jy net soveel krij dit nie, jy net soveel krij dit. Maar besef jy, jy staan buiten die statistiek. Maar ons kan het vir mekaar sê, ek kan jou goed laat voel vir morgen daar oor. Maar dit gaan nie vir jou help nie. Al wat gaan help, is om jou te verbind. Verbind om saam te sing, om dit te leef, this is the air I breathe. You are the air I breathe. Ie woord dat tot my gespreek word. Ie heilige teenwoordigheid in my, omdat ek saam met ie deelgenote geword het. My burgerskap is deel van die heiliges, dier die gerechtigheid, dier die rechtverigmaking. So sien jy nou, hoe lyk het nou? Nou sê hy die gebed, nie die gebedel nie, die aanspraak, die aanspraak, die verbinding aan Godse droom vir my leven, omdat ek nou sy droom ken. Hy sê, die gebed van die rechtverdige, hoekom is my gebed so? Hoekom het my gebed verander? Van Erotau na Aiteo, van Erotau na Diomaito, hoekom het my gebed verander? Hy het verander omdat ek verstaan het, dat ek een ander stand voor God het. Dat ek nie meer een slaaf en die ellendeling en die modder is nie, maar dat God my voet op een rots gesit het. En jy sien, as jy nou na Psalm 15 en 24 gaan kyk, Gustaf, dankie, dis jou nou vanmorgen. As jy nou daarna gaan kyk en sê, wie mag staan op die berg van die Heere? Wie mag staan op sy heilige plek? Ek wil vir jou vraag, besef jylle, om op sy heilige plek te staan, is die een dag in die hemel nie. Sy heilige plek te staan is vandag hier. Wanneer die geloof, wanneer Godse gees, wanneer Godse gees, die waarheid van Godse droom van my leven, wat net goed inhou, ons sing dit, hy sê, al wat heilig is en wat goed is, kom uit die altijd. Dis wat God sê. Hy sê, wat heilig en goed is, dis joune. Ek sê, jyre, wat heilig en goed is, dit sluit vir my geneesing in, sluit die voorsiening in, sluit elke behoefte in, wat ek moendlik kan hee, om te oorleef. Nou het ek hierdie heerlijke eh, beloftes binnen my, en ek het een geword in sy geest, this is the air I breathe. En dit word my asemhaling, maar hoor jy wat is gebed nou, gebed is nou die proces, waar soos ek asemhaal, word gebed die lopende kommentaar van wie ek is. Die lopende kommentaar van my denkprocesse. Die lopende kommentaar van wat ek beleef. Maar jy sien, as ek in Godse teenwoordigheid is, twee jongseens vraag nie dag vir my oom, hoe werk vloek? En nou lach ek al klaar, ek, want, eh, ek denk jylle vertel die story van, van die vloekerij, want jy sien, nou sê jylle, maar oom, ons verstaan nie mooi nie uh, wie het nou besluit dat die en die en die en die woord vloekwoord is? Ondou jylle ons monds met peper uitgewas as een sekere woord sê. Uh, wie het van dit vloekwoord gemaakt? Wat is vloek? Nou gebruik ons een krachtwoord. Ek luister, ek is nie voorstander daarvan, ek wil my net mooi verstaan. Ons gebruik een krachtwoord, ons sê, ek het gevloek, soos die, die tannie wat hier gestaan het, die kinders wat tok tokkie gespeel het, uitgevang het. En, uh, ook sien gestrand, sien ek daar is een stikkie van een soesterfliek of een ding, en hierdie, hierdie vrou is uitgevang met hulle, hulle het, laat vreselike slechte goed proe, en sy sê, julle het my uitgevang en ek is nog hulle kerkmens. <laughs> sy, sy, sy het iets gesê wat sy nie moest sê nie, weet. Nou hierdie tanny sê, nou julle my laat vloek en ek is nog hulle christen, sê sy. Nou jy sien, dit wat met ons gebeur, ons het hierdie goed het, onder die wet, sê, dit en dit en dit vloek, maar wie wat, ons voel nie so sleg as ons kinder nie. Wie, dit is baie erger as vloek. Want met skinner vervloek ek. Met skinner doen ek iemand skade aan. Sê my, as ek, as ek hier een woord in die wolke inroep, ek, loor my mooi, ek is nie een voorstander daarvan nie, maar as ek in ontsteltenis een woord in die wolke inroep, vir wie het ek skade gedoen? Maar as ek van iemand praat, achter sy rug, wat om nie sien nie, wat om nie streel nie, wat het ek dan gedoen? Wat is vloek nou? Ek wil hier met vir iets verstaan, vloek is eindelijk vervloek, want dat is eindelijk wat ek doen. So sê hoe sensitief raak hierdie ding nou, nou wil ek nie sonde op jou kom leef vanmorgen nie, ek wil jou net vry maak van die ding is, o, dis, dis waarby ek by die punt gekom het, ek sê vir hulle, ek sê vir julle wat, so ek verknies my nie meer oor een woord wat die uitglip en een wat daar uitglip, ek sê wie waar gaan het, dit gaan oor respect vir die een met wie ek praat, Dis wat vir my hartseer is, ek lees daar sommer bie politiek aan ingooi, en ek luister na RSG, en na Radio Oranje, en na ons Afrikaanse radiostaties, en ek hoor met hoeveel disrespect die omroepers my aanspreek, as ek hoor wat die tale gebruik. Dis net disrespect. Disrespect vir self, disrespect vir ander, maar wie wat? As jy met God praat, gaan jy sy woorde gebruik. Want jy respecteer hom as jy met iemand praat, met wie jy, vir jy, wie jy rechtig respect het, sal jy so met hom praat? Sal jy sikke woorde gebruik? So, jy sien, as ek en jy die heel dag met God in gesprek is, dis is die air I breathe, as ek met God in gesprek is, wie wat gebeur met my? Omdat ek vir hom soveel respect het, beïnvloed het my spraak. Hoor jylle? Maar nou, meer as met my spraak, jy sien nou, in plaas daarvan dat ek nou moet versichtig wees wat ek sê, ek hoef nie versichtig te wees nie, want ek in hy gesprek, en ek het soveel respect vir hom, dit filter dit, maar nou gaan het verder, nou kom spreek ek my hart, en wie wat kan jy doen? Jy kan by plek kom in die lewe, waar jy sê, Heere, ek verdien dit, ek verdien een goeie lewe, ek verdien voorspoed, ek verdien gezondheid, hoekom? Omdat ek iets gedoen het, nie, ja, omdat u dit vir my gedoen het. En as ek buiten gezondheid, en buiten die voorsiening, en buiten die beskerming lewe, dan kost dit u eer, want hy het gesê, hoeveel beloftes daar ook al is, in hom is hulle ja en hom amen tot heerlijkheid van God dier ons. En as ek en jy nie in hierdie goed kan leef nie, dan kost dit om die heerlijkheid, dan kost dit die eer van God, dis die eer van God op die spel is hier, hoe leer dit? So weet wat is dit? Ek besef nou, ek hoef nie te gaan bid nie, ek hoef nie hier op my knie te spandeer nie, goed deur te bid en vast te maak en weet wat, maak jou vast aan die een wat in jou is. Gaan lewe. Ek hoop julle hoor nie nou dat ek sê julle moet nie meer bid nie. Hoor jy wat ek wil sê? Maar, maar weet jy wat? Die ouwens wat so staan op soveel ure bid en soveel per dag, is die ouwens wat in Erotau is. Want nou kom die Heere en hy sê, moet nie soos die heidene eidele herhaling van woorde gebruik nie, want dit is wat die heidene doen. Hulle dink dier hulle baie woorde. Hoe meer hy ons bid, hoe meer keer ons die ding vir die Heere oor en oor vraag, beter kans is dat hy hoorde. Hy sê ons op herinner die Heere aan sy beloftes. My sien, dit is nie die Heere wat ek moet herinner aan sy beloftes nie, as ek kom herinner, dan herinner ek myself, want hy het nie vergeet nie, ek het vergeet. So jy sien, ek hoef nie meer een eidele herhaling van woorde te gebruik, ek kan het sê, Heere ek is. Heere, <laughs> dankie vir gezondheid. Heere, Ek kan net bly wees, hoor julle. Ons gepraat die week met die woordskool oor oor die Heilige Gees. Ons praat oor die woord kara, kara wat karisma wat die die gawes betref en dit word afgelei van die woord joy om bly te wees, om vervul te wees. Besef jy die blydskap van die Here het jou gevul want die Gees van die Here het jou lewe gevul. Vrydagmiddag, donderdag, een van die dae in die week later ag die middag, ek het 'n woeste dag en ek is onderdruk, ek is moeg, ek voel my vies, verder. Ek het bietjie vergeet om te bid. En eh en Abel, kosbare kosbare vriende van ons in Johannesburg of in Pretoria en die vroukie verwag haar derde baba en nou het hulle gekyk, hulle die a, eh, a telling gedoen, 'n amnion telling gedoen. Hulle sien hierdie baba se telling is 'n bietjie riskant vir 'n Down syndroom babatjie. En toe sy dit vir hy sê, is ek op die plek so kwaad, want nou bel hierdie mense ons, omdat hulle bevestiging, bemoediging, versterking soek. En skielik sê ek, ach, nee, nie dit ook nou, ek somme dadelijk kwaad vir die duivel, want ek moet nou alweer energie uitsit om te gloe. Hoor jylle? En ek besef, ek gaan sit, ek sê, hier, dit kan nie so werk nie. Hier, dit sê, hoeveel energie uit te sit nie. Wees net hier by my. En ek kom by die huis en hier, en daar lees vir my, Jesaja 26:12. Hy sê kyk weer Jesaja 26:12. Ons lees dit saam met Efesiërs 2:10. Jesaja 26:12 sê hierdie kosbare ding wat Denda vanmôre lees. Hy sê u sal vir ons, dis nou Ou Testament, hy sê u sal vir ons vrede beskik want u het ook al ons werk vir ons volbring. <laughs> Sê hier ek hoef nie my energie te sit nie. Al wat ek nodig het is om te tap op die energie van Godse geest. Besef jy, my energie, luister nou mooi, ek gaan eindig hiermee. My energie staan in die pad van Godse energie. As ek die energie kan teken, die twee energievelde, dan sê ek, my energieveld lyk so, en die geestse energieveld lyk so. En nou staan ek gedierig in die pad, met my energie, en die effort wat ek wil insit, en hoe harder ek gaan praat en bid en belei en al die goeders doen, wat ek wil in sit, terwijl die Heere sê, ach, jou is onweglaatbaar klein, rust maar net, David het het gesnap, David sê, die Heere is my herder, ek hoort niks, jy laat my nie alleen gaan vijfel, jy leid my na waters waar is, jy verkoek my siel, hy sê nie, ach, Heere, sal jy toch my siel verkoek, ek is moeg nie, hy sê, jy verkoek my siel, Jeremia sê, salig is die man wie se vertrouwe die Heere is. Hy sê, nou sê ek nie, Heere, ek vertrouw jy vir dit. Ek sê, Heere, jy is my vertrouwe. O, Heere, dit was my gebed verander. Ek jou huis toe stuur vanmorgen, Psalm 23. Gaan, jylle ken hom allemaal uit die kop uit. So, dit is een makkelike versalm om jou eie te maak en te gaan leef die week. This is the air I breathe. Dink net bykie daar oor. Jy is my herder. Ek hoort niks. Heere, ek hoort nie geneesing, nie, ek is gezond. Heere, kort nie die voorsiening, nie, ek is voorsien. Heere, kort niks, want jy is in my. Jy stok jy staf, jy vertroos my. Jy bereid die tafel vir my aangezicht, jy my teestander, en dan oor my vijanden. Jy maak my hoofd vet met olie. Heere, jy salvingsolie loop oor. Net goedheid en guns sal wat. Jy weet, ons het gesê, ach heere, hoor wat sê Erotau, Erotau sê, ach heere, sal jy vir my een bykie goedheid en guns stuur, net soos jy wil, heere, nie te veel nie, dat ek allemaal nie te, te belangrijk word nie. Maar wat sê David? Hy sê, waar leeg goedheid en guns, nie voor my nie. Hy sê, dit jaag my aan van achteraf. Net goedheid en guns sal my volg. Kan ek het vir jou sê vanmorgen? Godse goedheid en guns, jy is die rechtverdige van die Heere, op grond van wat Jesus gedoen het. Verbind jou aan dit wat jou begeerte is, want dit syne en net goedheid en guns sal jou volg al die dag van jou leven. Amen. Vader, ek dankie. Dankie vir die woord in ons midde. Dankie, Heere, vir die vrede om net te wees. Heere, dat ons nie met een lys van, van taak hier uitstap van wat ek moet gaan doen nie. Maar dat ek hier uitstap met die lewe in my. Met die gees in my. Met die toegang tot die energie waarmee u die wereld geskep het. Heere, wat sal dan voor u blijf staan? Dankie dat u meer is, is genoeg, dat u ons alles, as ons begin, ons einde, u is my lewe, Heere, buiten nie, dit niks nie, eer u daarvoor, in Jesus naam, Amen. Amen.